كالنار في الفلوجا سلوا السيوف وخيلهم مصطفى نسرية تسوري تراغي وشي زجنة زفافتي نسرية تسوري وتراغي زجنة نسرية تسوري وتراغي زجنة عافوا الحياة ذليلة ممجوجا فرسان عز والجهاب أوارها بنفوسهم لاهابة موهوجا ينهون عن نار الهوى لبطل إذا نسبية تصورتي tragajući za džennet.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 Onaj ko želi da zasluži džennet, čija su prostranstva kao prostranstva nebesa i zemlje, malo će spavati, a puno će se truditi. Onaj ko želi da zaradi džennet, čija su prostranstva kao prostranstva nebesa i zemlje, radit će i danju i noću. Onaj ko želi da zaradi džennet, čija su prostranstva kao prostranstva nebesa i zemlje, radit će i kada je toplo i kada je zima. Radit će u svim uslovima, jer pred njim je veliki cilj koji mora ostvariti. Pred njim je najveća nagrada koju čovjek može da, da uzme, a to je džennet. Njegova prostranstva su kao prostranstva nebesa i zemlje. Allaha uzvišeno molim da budemo od onih koji će raditi i danju i noću, Debeli zaradili džennet, čija su prostranstva kao prostranstva nebesa i zemlje džennet je boravište koje je uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala pripremio za vjerovjesnike, za iskrene svoje robove, za šehide i za dobre ljude. To je boravište puno vrtova ispod kojih rijeke teku. U džennetu je puno dvoraca čiji su zidovi od zlata i srebra. Prekriveni su najmirisnim miskom. Kamenje je od misera i rubina, a zemlja je šafranom namirisana. Kada se spomene zlato i srebro, mnogi tragači za Dunjavukom namjeste svoje uho. Neka svi oni koji tragaju za Dunjalukom i bore se za njega, neka dobro zapamte da su zidovi u džennetu od zlata i srebra. Svi oni koji žele da žive u najljepšem ambijentu, koji žele da žive u ambijentu gdje sve lijepo miriši. Neka se dobro trudi da zarade džennet, jer je džennet namirisan miskom i šafranom. li onima koji su shvatili šta je to džennet, pa se za njega bore. li onima koji su shvatili veličinu ove nagrade, pa se trudi i ulažu svoj napor i rade dobra djela, a radi uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala ostavljaju loša djela. U džennetu su mirisne biljke koje trepere i rijeke nepresušne. Pun je voća, povrća i zelenila i najljepših žena. U njemu raste otosovo drveće bez bodlji i banane u nizovima. U njemu su hladovi prostrani i rijeke koje teku. Svi ljudi koji žele da se odmore, odeše negdje na neki izletić, da se malo odmore. Posebno ako lijepo rijeka župori u kakvoj dobroj hladovini sa svojom porodicom, malo uzrošti, prijatan je to odmor. Jeste prijatelj je odmor. A kako taj čovjek ne shvati da treba da se bori, pa da vječno uživa u takvim blagodatima? Da se nastani u džennetske bašće ispod kojih će rijeke teći, a oni koji u njih uđu vječno će boraviti i neće nikada napustiti džennet upravo zbog toga što je to nagrada koja se neće prekinuti. Nije to nagrada koju će čovjek nakon što je osvoji ikada izgubiti. U njemu su ljudi nasmijani i vedri i neće biti tu ni tuge, ni plača, niti će biti ikakvog jada. Svi će ljudi biti nasmijani i veseli. Neće niko imati nikakvih računa bilo s kim. Svi će računi biti poravnati, samo će oni koji uđu u džennet uživati u blagodatima. A teško se onima koji ne budu zaradili džennet pa budu među onima koje će Allah dželle šanuhu na taj dan baciti u džehennemsku vatru a'adana Allahu wa iyyakum min dhalik da nas Allah dželle šanuhu sve sačuva. Najveća blagodat koju će osjetiti stanovnici dženneta jeste gledanje u plemenito lice našega gospodara Allaha tebareke ve ta'ala. Podignut će se zastor i Allah žele mu će počastiti stanovnike dženneta da vide lice svoga gospodara. Naravno, to viđenje na sudnjem danu je počast za one koji su zaradili džennet. A o kakvoći Allahovog tebara kebe ta'ala lica ne smijemo razmišljati lejse ke mitlihi šeju wa njemu ništa nije slično i on sve vidi i sve čuje. Allah tebara kebe ta'ala nije sličan bilo kome od svojih stvorenja. Nije sličan ničemu Zbog toga njegovo lice kao ni bilo koji drugi, bilo koje drugo njegovo svojstvo nećemo porediti bilo s čim od njegovih stvorenja. Allah bareke ve ta'ala je opisan svojstvima koja dolikuju samo njemu. Koja dolikuju samo njemu. Njemu ništa nije slično i njemu niko ravan nije. Uzvišeni Allah subhanahu ve ta'ala će počastiti svoje robove pa da vidi njegovo plemenito lice i da osjeti tu najveću blagodat da vide kome su to robovali i kome su na seždu padali. Ali tu blagodat će moći osjetiti samo oni koji se zaista budu krvnički borili da zarade džennet. Budu uložili veliki napor da zasluže tu ogromnu nagradu koju je uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala pripremio za svoje bogobojazne robove na sudnjem danu. Braće i sestre, bojite se Allaha subhanahu wa ta'ala i klonite se grijeha. Bojite se Allaha subhanahu wa ta'ala i klonite se grijeha al يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين Pazite se prijateljstava koja nisu koja nisu zasnovana na ljubavi prema uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. Kaže uzvišeni, Al-ahillau yawma'idin ba'duhum li ba'dun adu illa muttaqin Toga dana će oni koji su jedni drugima bili prijatelji postati neprijatelji. Sva prijateljstva će se prekinuti osim jednog prijateljstva, a to je prijateljstvo koje je zasnovano na bogobojaznosti prema uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. al ba'duhum li adu illa al-muttaqin. Toga dana će oni koji su bili prijatelji jedni drugima postati neprijatelji. Illa al-muttaqin, osim bogobojazni. Oni neće postati neprijatelji jedni drugima. Dok svi oni koji su se udružili na dinaru i dirhamu. svi oni koji su se udružili na bilo kakvom interesu, toga dana će biti dušmani jedni drugima. Iako su se puno voljeli na ovom svijetu, ispijali kahvice i potrošili su dane i dane družeći se. Toga dana će postati neprijatelji jedni drugima, illa osim oni koji su bogobojazni. Njihovi prijatelji neće postati njima neprijatelji, jer su zasnovali svoju ljubav i svoju vezu na ljubavi prema uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. Zbog toga, kada volite, volite radi Allaha. A kada mrzite, mrzite radi Allaha. Kada volite, volite radi Allaha i kada mrzite, mrzite radi uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. Ja ibadi, la haufun alaikum al wa wala antum tahzanun. O robovi moji, kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala, za vas danas straha neće biti, niti ćete izačim tugovati. Subhanallah. Onaj koji uđe u džennet, neće tugovati ni nema nikakvog straha više i nema više nikakve tuge. Neće strahovati za onim što ga čeka, niti će tugovati za onim što je prošlo. Žao mi, ja nisam napravio bilet. Žao mi je, nisam dobro, nisam dobro auto vozio na Dunjavu. Žao mi je, nisam živio u palačama. Žao mi je, nisam ostvario na Dunjavu ono što sam sebi bio jadnik i je zacrtao. Neće biti jada i tuge za onoga koje je zaradio džendret. Blagoli onom koga bude zaradio, neće strahovati za onim od onoga što ga čeka. Niti će, niti će tugovati za onim što je prošlo. Neće tugovati. Jer nema nikakvog razloga za njegovu tugu i za njegov jad. Jer je zaradio džennet, a vidjet ćemo šta sve ima u džennetu i kakve je sve nagrade Allah pripremio za svoje robove u džennetu. الذين آمنوا bi وكانوا مسلمين Oni koji su ajete naše vjerovali i poslušni bili. Oni koji su ajete naše vjerovali i poslušni bili. Oni koji vjeruju u Allaha tabaraka wa i koji su poslušni Allahu i njegovom poslaniku sallallahu alaihi wa sallam i koji su odani u toj pokornosti, koji su ponizni pred svojim gospodarom Allahom tabaraka wa ta'ala, i sestre, naš gospodar nas stvorio, dano dušu u nas, dao nam je razne vrste blagodati, na kojima mi uživamo. On nas stvorio i On nam dao. I On od nas traži samo da njemu robujemo. I zar je to toliko teško? Ali čovjek nekako lahkomislen, jadnik i miskin, tragajući za ovim dunjalučkim prolaznim dobrima, nekako zapostavlja svoga gospodara. Ali čovjek treba da razmisli. Njegov gospodar mu je dao sve te blagodati. Samo se od njega traži ta poniznost u pokornosti uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala da radi ono što voli uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala i s čime je on zadovoljan. Da ostavi svaki vid novotarije i da istinski robuje Allahu tabaraka wa ta'ala onako kako, kako mu je robao Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam i prve generacije. Blagoli onima kome Allah i njegov poslanik sallallahu alaihi wa sallam budu draži od svega ostalog. Takav će zaista raditi ono što od njega traži uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala i radit će ono što je od njega zatražio Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam, a ostavit će sve ono što su oni zabranili da čovjek čini. Udhulu jannata antum wa azvađukum tuhbarun. Uđite u džennet vi i žene vaše radosne. La ilaha illa Allah. Čovjek organizovao svoju porodicu u skladu sa islamskim propisima. Bojao se Allaha tebareke ta'ala u pogledu svoje porodice pa su on i njegova porodica živjeli u skladu sa islamskim propisima. Uredili su svoj život onako kako se to od njih traži. Uredili su svoj život u pokornosti uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala i zaradili su džennet. Pa će im Allah šanu ukazati, uđite u džennet i vi i vaše porodice i vaše žene i to radosne. Jer neće biti tuge i jada u džennetu kao što sam to napomenuo. يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون Oni će biti služeni iz posuda i čaša od zlata. U njemu će biti sve što duše zaželi i čime se oči naslađuju. I u njemu ćete vječno boraviti. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kakva posluga? Posuda od zlata. Posuda od zlata. time će stanovnici dženneta biti služeni u posudama od zlata, a oni koji žele da žive raskošnim životom nastoje da sebi nabave kakve zlatne kašike i kakve zlatne posude ili pak neke skupocjene komplete kašika, viljuški, noževa i ostalo, pa kad im dođu u gosti da ih posluže, pa da onako mogu svi radosni, nasmijani i onako u velikom rahatluku da budu ponosni zato što su poslužili kvalitetnim kašikama, viljuškama i noželjima. Što će ljudi jesti kvalitetnim viljuškama, a ne onima od marke. Maša Allah, Allah. To je zadovoljstvo. A na sudnjem danu, u džennetu, Allah tabareke ve ta'ala je dao da će oni koji budu stanovnici dženneta biti posluživani u zlatnim posudama. Zlatnim posudama će biti posluživani. Subhanallah. Velika je to blagodat za onoga ko bude zaslužio džennet. U njemu će biti sve što duše zaželi i čime se oči, oči naslađuju i u njemu ćete vječno boraviti. Sve što duša zaželi, da, da, Sve što duša zaželi. Ponekad i kad slušamo ove riječi i slušamo ovakve riječi, u džennetu je sve što čovjek poželi. U džennetu je sve što oko nije nikad vidjelo, uho nije čulo. Što srce nije moglo zamisliti. Čovjek o tome i ne razmisli. Nego bismo trebali to mi malo da predstavimo u ovom našem pojavnom svijetu, da navedemo neki primjer iz naše svakodnevnice, da vidimo mi kakve su tu sve blagodati na kojima će uživati stanovnici žaneta. Zamislite čovjeka, maša Allah, otišao u neki vrhunski hotel koji je možda među prvim svjetskim hotelima, gdje je možda sama posluga kad čovjek dođe sve je to skupocjena hrana, da ne pričamo o tom da je sve dugme ili na neku karticu, sve negdje karticu stavi, otvara mu se vrata, karticu stavi hrana ispada, karticu stavi ulazi u kupatilo, karticu stavi sve tip top, maša Allah, njemu drago. Boga, kako su to ljudi sredili, maša, sve kartica, tip top kartica. Ubaci karticu automat i vadi pare. Kako je to, koja to gospoda? I osjeća da je nešto postigla. Naš gospodar će dati u džennetu, stanovnicima dženneta, ono što ljudsko uho nije vidjelo, ono što ljudsko uho nije čulo i ono što čovjek nije mogao zamisliti. Nije mogao zamisliti, ne može ti past na pamet ono što će ti tvoj gospodar dati u džennetu pa Ne može ti past na pamet. To ne može čovjeku na um past oči. Ono što ti nije palo na um, ovo što vidite od dunjaluka i ovih u i užitaka, to je ništa, to su samo imena. Samo su imena u odnosu na ono što će naš gospodar dati. Dovoljno da će samo zidovi od zlata biti. Šta mislite kad će zidovi od zlata biti? Kakav će to namještaj biti? Šta mislite? Zidovi od zlata. La illallah. Naš gospodar je pripremio takvo iznenađenje i takvu nagradu za svoje bogobojazne robove koji tragaju za tom nagradom. Ali ne mogu ja to opipati, a Marku mogu opipati. Ne mogu ja to sad opipat, ali 10 eura mogu opipat. Nekako je sad ovo slađe na Dunjaluku, pa se ljudi osmijeli da ih Allah Želešanu uputi napravi put. Pa za Dinari i dirhem prodaše svoj din. Za dinari i dirhem neće rovovati Allahu Tebareke Ta'ala. Za dinari i dirhem zapadaju teška iskušenja iz kojih teško izlaze jer zapostavljaju propise Islama. Bojite se Allah subhanahu wa ta'ala i znajte da se borite za džennet čija su prostranstva kao prostranstva nebesa i zemlje a u njemu je ono što ljudsko oko nije moglo vidjeti i ono što ljudsko uho nije čulo i ono što čovjek nije mogao zamisliti. To će biti u džennetu. To će biti u džennetu. I zapamtite, ne smijete se umoriti tragajući za džennetu Zapamtite, ne smijete se umoriti u traganju za džennetu Ne smijete se umoriti u traganju za džennetu Nema prepreke koja smije stati pred vama na vašem putu da zaradite džennetu Sva ta dunjalučka iskušenja preko kojih prolazite i kroz koja prolazite, samo moraju da vas još više učvrsnu na putu za džennet. Jer posle tih iskušenja morate biti čvršći, jači, stabilni, odlučni. Morate biti bolji, jer želite da zaradite džennet, čija su prostranstva kao prostranstva nebesa i zemlje. وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ Eto, to je džennet koji vam je darovan kao nagrada za ono što ste radili. Znači Allah Đelešanu džennet kao nagradu onima koji su dobra djela radili. Onima koji su se trudili da bi zaradili dobra djela. Allah Đelešanu će ih iz svog rahmata i svoje milosti uvesti u džennet. Lekum fiha minha U njemu ćete svakovrsnog voća imati od kojeg ćete neko jesti. Neće opet sve voće jesti. Neko voće od tog silnog voća koje će ljudi imati na raspolaganju džennet riješi samo dio toga. Jer ne mogu ni da zamisli šta će im sve njihov gospodar podariti. Ne mogu ni da zamisli šta će njihov gospodar dati u džennetu. Kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam, prva skupina ljudi koji će ući u džennet, blistat će u sjaju koji ima mjesec u noći uštapa. Blistat će poput mjeseca u noći bedra. A skupina koja će ući poslije njih sijat će sjajem blistave zvijezdi koja svijetli na, nebu, na nebu. Neće vršiti ni malo, ni veliku nuždu. Allahu akbar. Ni veliku ni malu nuždu neće ljudi vršiti u džennetu. Stanovnici dženneta. Čak će ih Allah Đalešanu pošteniti i najmanje gedijeta koji mogu da imaju. I najmanje jedijet. Ješće je toliko voća, ješće toliko hrani, ali ih Allah Đalešanu poštenio čak i obavljanja male i velike nuždu. Čak i toga ih Allah Želešanu uštedio. Da ne bi kojim slučajem osjetili kakav edije u svom boraku, u žernetu, uživajući u toj, u toj velikoj nagradi. Neće vršiti ni malu ni veliku nuždu, neće se usekivati, niti će pljuvati. Imat će češljeve od zlata, a njihov znoj je mis. Kadit će se u slojevom drvetu i urije će biti njihove supruge bit će oblikom i stasom na svoga oca Adema, alaihi salatu wasalam, koji je bio visok 60 šina. Hadith bilježe Buharija i mislim. La ilaha illallah. Znoj misli. Zemlja namirisana šafra. Zlato i srebro zidom. Kamenj od suvog bisera. Kakva li je to nagrada? Kad bi čovjek mogao uopće sebi da sklopi neki mozaik u svojoj glavi, pa da malo bar doživi toga. Da malo sebi pokuša približiti dio, dio te nagrade koju je Allah ta'ala pripremio za svoje bogobojazne robove u džennetu. A sad ćemo da vidimo ko će tu najmanju nagradu dobiti u džennetu. Najmanju nagradu. Ovaj će dobiti najmanju nagradu. A poslušajte šta će dobiti. Poslušajte šta će dobiti. Kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi ve sellem u hadithu koga bilježi imam muslim Posljednji koji će ući u džennet je čovjek koji će na momente ići siratom, a na momente će se spoticati. I vatra će ga na momente paliti. Iće siratom, a vatra će ga paliti, doticat će ga vatra. A spoticat će se, neće moći da ide uspravo. Kada pređe sirat, okrenut će se i reći, slavljen neka je onaj koji me spasio od tebe. Dao mi je Allah nešto što nije dao nikom od prvih i potrednjih generacija. Samo što je prešao sirat. Što je prešao sirat čupri. Kazat će da mu je dato ono što nije dato nikome ni od prvih ni od zadnjih generacija. Samo što je sirat prešao. I to zadnji čovjek koji će preći sirat. Čovjek koji će najmanje blagodati u džendetu imati. A vidjet ćemo da li su to zaista male blagodati ili nisu. Pokazat će mu se drvo ili stablo, pa će reći gospodaru moj, približi me ovom drvetu, da se sklonimo njegovom vladu i da se napije malo njegove vode. Reći će Allah tebareke wa ta'ala, o sine Adam. Ako ti to dam, možda ćeš još nešto tražiti. On će reći, neću gospodaru moj. Obeća Allahu tebareke wa ta'ala da neće ništa tražiti. Obećat će mu da neće tražiti više ništa, njegov gospodar će mu primiti njegovo opravdanje, jer će vidjeti ono na čemu se neće moći strpjeti. Jer kad ugleda to drvo, kako je to drvo slatko, daje se samo primakiti ola doći, Napisano na njegove vode, i obeća Allah te bareke ta'ala da neće više ništa tražiti. Primakit će ga Allah te ta'ala tom drvetu i sklonit će se u njegov vladi, i će se vodi. Zatim će mu se pokazati drugo drvo ljepše od ovog prvog. Pa će reći, primakni me, gospodaru moj, ovom drvetu, da se napijem njegove vode i da se sklonim u njegov hlad. Neću od tebe ništa drugo tražiti. Još jedno obećanje. Neće više ništa tražiti. Samo još ovo, gospodaru Samo što je vidio bolje drvo od onog prvog. O sine Adamu, zar mi nisi obećao da od mene nećeš više ništa tražiti? Reći će Allah te barke ta'ala. Ako te približim njemu, možda ćeš tražiti još nešto. Obećat će da neće tražiti više ništa. A njegov gospodar će primiti njegovo opravdanje jer će vidjeti ono na čemu se neće moći strpjeti. Pa će ga približiti tom drvetu. On će se skloniti u njegov vlad, napiće se njegove vode. A zatim će mu se pokazati drvo kod džernetskih vrata, ono je ljepše od prva dva. Reći će gospodar moj, približi me ovom drvetu, približi me ovom stavu. Sad nam vratimo za blizu. Gospodar moj, približi me još ovom drvetu. Da se sklonim u njegove vlade, da se napijem njegove vodi, Neću od tražiti više ništa. A reći će Allah, te ta'ala, o sine Ademu. Zar mi nisi obećao da nećeš tražiti više ništa od mene? Svakako da jesam, reći će, još ovo i neću tebe više ništa tražiti. Gospoda njegov će primiti njegovo opravdanje, jer će vidjeti ono na čemu se neće moći strpjeti, pa će ga približiti tom drvetu. Kada ga približi njemu, čut će glasove stanovnika dženneta, novo iskušenje. Sad je došao do džennetskih vrata, došao je blizu dženneta, zadnje stablo kod džennetskih vrata, sad čuje glasove stanovnika dženneta. Reći će gospodaru moj, uvedi me u njega. Došao do vrata, gospodaru moj, uvedi me u njega. Biće mu rečeno, uđi u džennet. A on će reći kako kad su svi ljudi ušli, svi su svoje pozicije zauzeli, svi su svoje nagrade uzeli. A reći ćemo Allah te bareke o ta'ala, o sine Ademu, šta ćete zadovoljiti od mene da ti to dam? Jesi li zadovoljan da imaš koliko je imao jedan vladar na dunjalu? Vladar, vladara ovih velikih koji imaju mnoštvo imetka. Možda mi to ovdje plavo ne možemo ni zamisliti, ali kad bismo ovako naveli kao primjer faraona koji je imao koji je imao svoje velike riznice i bio vladar u svoje vrijeme, bio vladar na Dunjalu. Reći će, zadovoljan sam gospodaru moj, da mu Allah da koliko ima jedan od vladara na Dunjalu. Reći će mu Allah tabarika ta'ala, tebi pripada toliko, i još toliko, i još toliko, i još toliko, i još toliko. Pet puta koliko pripada jednom nadaru Nakon toga će kazati zadovoljan sam, gospodaru moj. Reći će mu Allah te barke ta'ala pripada toliko. I još deset puta toliko. Toliko još deset puta toliko. Pripadati sve što ti duša poželi. Toliko još deset puta toliko. I pripada ti sve što ti duša tvoja poželi. I što je ugodno tvome oku. Zatim će muzvišani Allah te barke ta'ala reći poželi što hoćeš poželjeti. Pa će on poželjeti. Allah Lešanu će ga podsjećati. Traži to i to. Traži to i to. Sve što on ne bude mogao da se sjeti, Allah Đelešanu će ga podsjećati da traži još. Rahmet našeg gospodara. Zadnje ga uveo u dao mu toliku nagradu. I on će ga podsjećati, traži još i to, traži još i to, traži to i to. Kada završi sa željama, ući će u svoju kuću. Pa će onda ući njegove dvije hurije. Reći će, Hvala Allahu koji te proživio za nas i koji je proživio nas za tebe. Nikom nije dato kao meni, reći će on. Hadid bilježi vam muslim. Nikom nije dato kao meni. Rekao je ove riječi dva kad je prešao silat Čupriju i kada je ušao u džendret. A najmanja nagrada za stanovnika džendreta. Ovo je najmanja nagrada. A kazat će nikom nije dato kao meni. bi bar bio da nas Allah počasti da budemo među onima koji će ući bez polaganja računa. Ali, kad čovjek vidi šta je Allah tebareke ve ta'ala pripremio za onoga koji posljednji uđe u džennet, kakve li su tek nagrade za one koji budu ušli u džennet bez polaganja računa. Koliko to ima džennetskih vrata, koliko džehennemskih? Džehennemskih ima sedam, a džennetskih ima osam. Zato što je Allahu rahmet veći od njegove kazne. Osam džennetskih vrata, a udaljenost između dva štoka, između jednih vrata, znači udaljenost između dva štoka, iznosi koliko udaljenost između Mekke i Hadžara. A to je otprilike oko 1160 km. Razlika između dva štoka. Ili kao što je razlika između Mekke i Busve a to iznosi otprilike oko 1250 km. na između dva štoka. La ilaha illallah. Tolika džennetska vrata. Toliki rahmet našeg gospodara.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 Mir vama, od grijeha ste čisti, zato uđite u njega, u njemu ćete vječno boraviti. La ilaha illallah. Dobrodošlice za stanovnike džaneta. Ali to su oni koji se bojali Allaha, tebara, ta'ala, i koji su se grijeha konili To su oni koji su ispunjavali ono što je od njih njihov gospodar tražio. Ostavljali su ono što je, što je im je njihov gospodar zabranio. Koliko li to ima džennetskih deređa? Stotinu deređa je pripremljeno za borce na Allahovom tebareke ve ta'ala putu. A sve ostale deređe su pripremljene za ulemu i za ostale mu'mine. Kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala وَمَنْ يَأْتِيهِ مُؤْمِنًا kad amila salihati fa ulaika lahum darajatu a one koji pred njega izađu kao vjernici i koji su dobra djela činili njih sve čekaju visoki stepen subhanallah visoki stepen ih čekaju a kolika je razdaljina između jedne i druge neređe u džennetu kao razdaljina između nebesa i zemlje razlika između neređa u džennetu je kao razlika između nebesa i zemlje فتبارك الله أحسن الخالقين Neka je slavljen najljepši i najbolji tvorac Allah tebareke koji je stvorio džennet sa svim njegovim prostranstvima, stvorio ga sa svim njegovim užincima i nagradit će njime onoga ko se bude njega bojao i ko se bude pripremao za dan obračuna. Zato molimo Allah tebareke ve ta'ala da nas uvede u džennet sa poslanicima, šehidima i ostalim dobrim يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير أو بيرنيتي كان vam se kaže načinite mjesta drugima tamo gdje se sjedi vi načinite pa i vama će Allah dželle šanuhu mjesto načiniti a kada vam se rekne dignite se vi se dignite i Allah će na visoke stepene uzdignuti one među vama koji vjeruju i kojima je dato znanje. Allah dobro zna ono što radi. fe illahu ladina amenu minkum ladina Allah će između vas na visoke stepene uzdignuti one koji vjeruju i kojima je dato znanje. Zbog toga, braćo i sestre, stičite znanje radi uzvišenog Allaha te bareke Stičite znanja radi uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. Čvrsto vjerujte uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala i ispunjavajte ono što od vas traži vaš gospodar. Jer nagrada koja čeka one koji uđu u džennet je velika i ogromna. I nemojte se zasititi i nemojte zastati na iskušenju na koje naiđete u životu na ovom svijetu. A oni pa koji su se družili sa Kur'anom, kakva njih nagrada čeka? reći će se kako kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi ve sellem onome koje je provodio svoje vrijeme sa Kur'anom uči, podigni i uljepšaj svoj glas kod učenja kao što si ga lijepo učio na Dunjavu zaista će tvoja kuća biti kod posljednjeg ajeta kojeg si proučio zaista će tvoja kuća biti kod posljednjeg ajeta kojeg si proučio la ilaha illallah zbog toga što više učite Kur'an zbog toga što više se družite sa Allahom te ta'ala knjigom Jer blago onome ko se bude družio sa Allahom tebareke wa ta'ala knjigom, pa mu bude rečeno na sudnjem danu, uči i podigni svoj glas i uljepšaj svoj glas. I tvoje mjesto će biti kod posljednjeg proučenog ajeta. Što duže budeš učio, dalje ćeš se podizati. I veća će ti nagrada biti. Kaže uzvišeni Allah tebareke wa ta'ala لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد a one koji se gospodara svoga boje čekaju odaje. Sve jedne iznad drugih sagrađene. La ilaha illallah. Odaje, džennetski odaje. Sve jedne iznad drugih sagrađene. Ispred kojih će rijeke teći. Obećanje je Allahovo, a Allah neće obećanje prekršiti. Naš gospodar neće svoje obećanje prekršiti. On je to obećao svojim robovima. Samo je na njegovim robovima da se potrudi da zaradi tu nagradu. I neće Allah pronevjeriti svoje obećanje. Allah tebareke wa ta'ala će ispuniti svoja obećanja. والسابقون السابقون أولئك المقربون i oni prvi uvijek prvi oni će Allahu bliski biti fi džennatin na'im, u džennetskim bašćama naslada. Oni koji, se, koji su prvi, uvijek prvi, nastoje uvijek biti prvi. Želim ovdje da skrenem pažnju na jednu kategoriju ljudi koja možda negativno gleda na borbu za ženu. Negativno gleda. Nekako žele da drugi ljudi budu ispred njih. Kao da žele da svi ljudi budu ispred njih. Navesimo jedan primjer da vidite kako ljudi gledaju na druge ljude, pa se zadovoljavaju sa manje ili pak sa isto onoliko koliko su i oni učinili. Ako vidite čovjeka da posti, recimo, ponedjeljak i četvrtak, kaže on, hajde, posti ću ja ponedjeljak i četvrtak. Što posti i Zato što on posti ponedjeljak i četvrtak, ja ću posti ponedjeljak i četvrtak. Ali mogu postiti bijeli dani, 13, 14 15 dan od svakog ježarskog mjeseca. Ali, što on ne posti više od toga dosta? Što on toliko posti, posti ja toliko. Ili pak drugi čovjek, kada se zatraži dijeljenje na Allahom te barike putu, Vidi neko je stavio 10 maraka. On prolazi ispored Sergije ili mjesta gdje se stavlja novacom. Ovaj dao 10 maraka. Koja je najveća novčanza? Vidi nema ni jedne 50-ke. Sve je po 10 ili 20. Ali nije sramota da deset. nije sramota da deset jer najveća je 20, pa vidim ima i petica i vidim ima i onih po marku. A dobro je to, 10 maraka. A može dati 50 u šali. Tragači za džennetom ne razmišljaju ovako. Vjerujte, tragači za džennetom ne razmišljaju ovako. Tragači za džennetom razmišljaju kao što je razmišljao Abu Bakr as-Siddiq radijallahu ta'ala. Ili kao što je razmišljao Omer ibn Khattab radijallahu ta'ala. Kaže Omer, danas ću ja Abu Bekra preteći. Zna da ga nije mogao preteći nikako. Abu Bakr nije dao da on bude bolji od njega. Kaže, danas ću ja iskoristiti priliku da ja bude bolji od Abu Bekra. Odoh ja uzeti pola svog imetka i podijeliti kad je došao, pita ga Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam, omere koliko si ostavio svoju porodicu? Kada Allahu poslanik, ostavio sam im pola. Pola sam donio, pola sam ostavio. Dolazi, dolazi Ebu Bekr Siddiq radijallahu ta'ala anhu sa svojim imetkom. I kaže mu, Rasul sallallahu alaihi wa sallam, koliko si ostavio svojoj porodici? Šta si ostavio svojoj porodici? Kaže, ostavio sam ima Allaha i njegovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Nanio sam svoj imetak. Kaže, Umer, opet nije sam. Još jednu šansu je prokockao, jer je uvek Bekr sam tekla Allah ta'ala anhu, bio od onih koji se borio da najbolji bude. I zaista je najbolji. I zaista je bio najbolji. Zato nemojte gledati one koji su iza vas, nego gledajte one koji su ispred vas. I borite se da uradite više od njih. Nemojte gledati one koji vas vuku nazad. Kako šeitan vrbuje ljude, kako šeitan odvlači ljude od, od tih velikih nagrada. Evo primjer jednog čovjeka koji nakon što se zatraži žrtva na Allahovom putu i metkom, odluči da primjer da 50 man, Izlazi iz mešida, već se predomislio, sišao na 20. Dok je došao i obukao obuću, sišao na 10. Jer kad već hoće da stavi, siđe naprijed. Kako šeitan sve mu smanjuje, smanjuje, smanjuje, smanjuje. Sve što vrijedi, on mu umanjuje. Ali ne treba čovjek da bude takav. Ne treba čovjek da se zadovolji sa malo, ako može da uradi više. Nemojte se zadovoljiti da postijete samo ponedjeljak i četvrtak, ako možete više. Nemojte se zadovoljiti s time da pomognete jednom komši ako možete pomoći svim komšijama. Nemojte se zadovoljiti s time da uradite, da kanjate malo dobrovoljne napire ako možete više. Nemojte se zadovoljiti s time da malo učite Kur'an ako možete više. Uvijek nastojte da uradite najviše što možete da uradite. Trudite se, jer ogromna je nagrada pripremljena za onoga ko bude nastanio džennetske bašte. Kaže uzvišeni Allah tabarike wa ta'ala أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين Biće ih mnogo od naroda drevnih, a malo od kasnijih. Ala sururim maumune, na divanima izvezenim. ina alejha mutaqabilin, jedni prema drugima, na njima će naslonjeni biti. Jatufu alejhim vildanum muhalladun, služit će ih vječno mladi mladići. Bi ekvabim wa avariqa wa kepsim min ma'in, sa čašama i ibricima i peharom punim pića iz izvora tekući, subhanallah, pehari, piće, bit će ponuđeni stanovnici dženneta. Ali naravno, to što se spominje džennetsko piće, to nije piće koje uzima razum. To nije piće koje će biti edijet stanovnicima dženneta. La yusaddauna anha wa la yunzifun od koga i glava neće boljeti i zbog kojeg neće pameti izgubiti Razlika u tom džennetskom piću od ovog dinjalučkog pića kojim se ljudi opijaju pa im to uzme razum pa naprave i mnoštvo belaja. Wa fakihatin mimma yatakhayyarun i voćem koji će sami birati. Neće im biti posluženo voće koje oni neće, nego oni će sami birati voće kojim će se hraniti. وَلَحْمِ طَيْرٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ i mesom ptičijim kako budu zaželjeni. وَحُورٌ عِينٌ u njima će biti hurije očiju krupnih. Bit će hurije oči u krup, jer krupnoća očiju daje ljepotu. Pa će Allah, te bareke ta'ala, dati da će hurije imati krupne oči. Ka'amthani l'lu'lu il maknun, slične biseru u školjkama skrivenu. Jaza'an bima kanu ya'malun, kao nagrada za ono što su činili. Pazite, kao nagrada za ono što su činili. Činite dobra djela da biste uzeli ovu nagradu. La yasma'una fiha lagwan wala ta'thima. U njima neće slušati prazne besjede ni govor griješni. Illa qilan salaman salama. Nego samo riječi mir, mir. Samo će slušati rijepe besjede u džennetu. Neće biti ništa što će zijeti. Oda ja svome komši. Ona je moj komšija, ne oda Oda kod drugog. Da, da, da, da, da. Ne valja, ona je moj komšija onaj tamo ne valja, njemu fali on, ona moja komšinica ne valja, ne valja onaj komšija, ne valja onaj moj prijatelj, ne valja onaj moj ahba. Sav ezijet što može čovjek vidjeti na dunjalu jeste, jeste da u nekim tračevima i pričama koji su beskorisne, nego samo idu čovjeku na miza njegovih se jata, njegovih loših dijela. Zbog toga, braće i sestre, okanimo se tog lošeg govora. Mislimo po muslimanima. Ako je pak neko zapao u neki grijed ili pak učinio nešto što je loše, pomozimo mu da se toga kloni. Nemojmo mu govoriti, nema za tebe salameta nikakva ne možeš ti biti spašen. Ima se nameta. Ima se nameta za insana. Ma šta si uradio, Allahu robe, ako se pokaješ, tvoj gospodar će ti oprostiti. Zapamtite, ne možete počiniti grijeha da se za njih pokajete da vam ih vaš gospodar ne može oprostiti. Ne možete počiniti grijeha a da se pokajete svome gospodaru da vam ih vaš gospodar ne može oprostiti. Ma šta ste počinili do ovog momenta? Ako se pokajete vašem gospodaru, vaš gospodar će vam oprostiti. Oprostit će vam vaš gospodar. وَسَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةِ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ I požurite kao oprostu gospodara svoga i džennetu čija su prostranstva kao prostranstva nebesa i zemlje. Samo požurite kao oprostu. Požurite, tražite oprost od vašeg gospodara. Molite vaše gospodara da vam oprosti i potrudite se da zaradite žene. požurite, zatražite oprosta. Kaže uzvišeni Allah tebareke ta'ala u jednoj hadithi kuci. Jebne Adem, lau atejteni bi qurabil arde khataja, thumme laqiteni la tušik li šej, ali atejtuke bi qurabiha mabirate. Kaže Allah tebareke ta'ala u hadithi kuci. Kaže, o sine Adem, kada bi mi došao sa grijesima koliko iznosi zemlja, toliko, tolika hrpa grijeha, a sreo si me, nisi mi pridružio ništa kao sudnika, nisi mi činio širk. La atejtuke bi qurabiha mabirate. ja bi ti došao sa istim tolikim oprostom. Subhanallah. Oprosti rahmet našeg gospodara. Naš gospodar za jedno dobro djelo nagrađujete deset puta više. I od deset do stotina puta ti to uvećava pa i više od toga. A za jedno loše djelo ti upiši samo jedno loše djelo. Rahmet našeg gospodara. Samo požurite činiti dobra djela. Nemojmo oklijevati, samo požurite. Kajmo se našem gospodaru, tražimo oprosta od njega i idimo naprijed. Nemojmo ići nazad nemojmo gledati u negativce i ići u suprotnom smjeru, nego budimo od onih koji će ići naprijed, truditi se da poprave svoje postupke i da zarade džennet. La jesma'una fiha lagom wala u njemu neće slušati prazne besede ni govor griješni. Illa qilan salaman salama, nego samo riječi mir, mir. Wa ashabu ma ashabu a oni srećni. Ko su srećni? A oni srećni, pa ko su to ti srećni? Fi sidrim mahnud, bit će među lotosovim drvićem bezbodni. wa talhim melud, i među bananama, plodovima nanizani. wa ghillim memdud, i u hladovini prostranoj. ma im meskub, i pored vode tekući. wa fakihatin kathira, i usred voća svakovrsnog. la مقطوعة wala ممنوعة koje će uvijek imati i koje neće zabranjeno biti. Uvijek će moći imati, neće nikada zabranjeno biti. Wa furushim marfu'a i na postaljama uzdignutim. Inna ansha'nahunna insha'a stvaranjem novih mi ćemo hurije stvoriti. Faja'alnahunna abkara i djevicama ih učiniti. Uruban atraba milim muževima njihovim i godina isti Li ashabil jamin, za one srećne. Thulletum al awwalin, wa thulletum al ahirin. Biće i mnogo naroda drevnih, a mnogo i od kasnijih naroda. La ilaha illallah. Kakve li blagodati za one koji se nastane u džennet? Kaže uzvišeni Allah tebareke ve ta'ala قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم O robovi moji koji ste se prema sebi ogriješili, la taknetu min rahmetillah, ne gubite nadu Allahu rahmet. O Allahovi robovi, ne gubite nadu Allahu rahmet. Inna Allaha jagfiru dhunuba jami'a. Allah oprašta sve grijehe. Allah oprašta sve grijehe. Samo je potrebno da se čovjek pokaje. Innahu huval gafurur rahim. A on doista prašta i on je milostiv. Allah te bareke te ta'ala je milostiv o Allahovi robovi. Samo požurite kao oprostu gospodara svoga. Požurite jer ne da Allah te bareke te ta'ala može vas melek smrti presvesti pa da se ne pokajete svome gospodaru. Onda je velika tragedija, onda je zaista velika žalost i tragedija. Zato što je čovjek napustio ovaj prolazni svijet, ništa nije ponio. Ni dirhama, ni dinara nije ponio ni zlato, ni srebro, nije ponio ni svoju kuću, niti je povukao sa sobom svoje auto. Otišao je u kefinima i stavili su ga u zemlju u dva metra bez geometra i to je kraj njegovog dunjaluka. Ali odlazi svome gospodaru, da li je njegov gospodar zadovoljan sa onim što je uradio ili pak nije. Allaha uzvišeno molim da primi naš trud i njega uzvišenog molim da nam oprosti naše grije koje smo počinili. Allahu moj, oprosti nam prije nego li napustimo ovaj, ovaj mubarak skup. Gospodaru naš, oprosti nam naše grijehe i učvrsti naše korake na pravom putu. Neka nam svima ovo bude potstica i podstrek, da iz dana u dan budemo sve bolji i bolji. Ako pak ima oni koji još nisu sredili svoj namaz, nisu uradovali svoj namaz, ne klanjaju još pet dnevnih namaza, bojite se svoga gospodara, klanjajte pet dnevnih namaza i pripremajte se za dan obračuna. Čemu ćete se nadati bez pet dnevnih namaza? A ako pak čovjek obavlja pet dnevnih namaza, a ne posti namazan, neka se dobro pripazi, jer kao što mu je naređen namaz, isto mu je naređen i post. O Allahovi robovi, ispunite svoje obaveze prema vašem gospodaru. Allah moj, oprosti nam naše grijehe. Ako nam ti ne oprostiš i ti nam se ne smiruješ, nemamo se čemu nadati. Allahu moj, oprosti nam, jer mi smo tvoji slabaši robovi. Nema ona ko nas može pomoći ako nas ti odmogneš, a nema ona ko nas može nadvladati ako nas ti pomogneš. Allahu moj, tebe molim da nas pomogneš i da nas nastaniš u džennetskim bašćama kroz koje će rijeke teći, u kojima će oni koji u njih uđu vječno boraviti i nikakvih poteškoća موجه يعني شيء نيشي قيمتي وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك لما صلى الله جل شانه هناك لا دين استرفيني اياك يا ابا كوزيما وصبر الاستاذ لما الله جل شانه توب بشن ميزان باشي حسنات ميزان باشي دوبي يلا الله جل شانه مولي دا اكابولي من اشكي واشتوت اذا نسكوا اليك يا رب وأنت عني عني غني أنا الفقير إليك يا رب وأنت عني عني غني والضعف في فيا أصيل وأنت رب رب قوي والضعف فيها في أصيل وأنت رب رب قوي الكل يفنى يفنى ويبلى الكل يفنى يفنى ويبلى وأنت وحدك وحدك حي وأنت أنت وحدك حي يا الله يا الله يا الله يا الله معايبي ليس تخفى لا كن عفوك أوفى معايبي ليس تخفى لا كن عفوك أوفى وإنني رغم ضعفي أرى الكبائر حتفا وإنني روم ضعفي أرى الكبائر حتفا أحيا بروح روح طموح ملأ رجاء وخوفا أحيا بروح روح طموح ملأ رجاء وخوفا تطير تسجد تسجد تسمو وتحت بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله Ko sretne Allaha tabaraka wa ta'ala ne bude mu ništa kao sudruga pripisivao, ući će u džennet. A ko sretne Allaha Đelešanu, a činio mu širk, ući će u vatru. Zbog toga zapamtite, ko bude učinio širk Allahu Đelešanu, ne bude se pokajao. Taj će biti vječno gorivo džahennemske vatre i neće nikad izaći. A čovjek koji ne bude činio širk Allahu tabaraka wa ta'ala, znači ne bude ne bude učinio širk bilo koje vrste, zaista će taj ući u džennet. Pa makar bio i kažen u džahnemu za jedan dio svojih loših postupaka. Jer bit će oni koji će ući u džehennem, bit će kažen džahnemskom vatrom na određeni vremenski period, za određene svoje loše postupke koji su počinili. Ali osnova je da su bili muvahidi, robovali sa Allahu te bareke I manhađa li sunnata džema'ata i akidat ali sunnata val jeste da vjerujemo da će svi oni koji ne budu činili širka Allahu te ta'ala ući u džennet. Bez obzira da li bili kaženi ili ušli u džennet, a da ne budu kaženi džahennemom. Znači, bit će kategorija ljudi koji će biti kaženi džahennemom, pa će ih Allah želešanu izvesti iz džahennema i uvešće ih u džennet. Što znači da čovjek, da čovjek može da počini grijeha na ovom svijetu za kojeg će ga, za kojeg će ga Allah ta'ala na sudnjem danu. I ovo je još jedan od dokaza da trebamo ljudima pomagati da im, da im pomognemo da se rješavaju loših postupaka, a ne da ih guramo u provaliku. Ako imamo čovjeka koji je načinio loš postupak, nemojmo ga bacati dalje. Nemojmo ga gurnuti dalje da ide u provaliku. On je musliman u granicama Islama, nije učinio širka Allah on je još naš brat u islamu. Pomozimo mu da se riješi nekog svog lošeg postupka. Ne. Ja klanjam noćni namaz. I moj brat ne ustaje na noćni namaz. Ne, ne, ne možeš ti biti moje društvo. Kako će ti biti moje društvo? Ti ne klanjaš noćni namaz. Ili pak vidim čovjeka pogriješio nešto. Vidim čovjeka pogriješio. A, da Allah, šta je čovjek? Ne do Allah, ja Ovom čovjeku nema spasa, on je propao. Nema, nemoj mi više o njemu ništa govoriti. Vidi nekog čovjeka popio alkohol. Alkohol zabranje, zna se mi vama kazna sjeduju za alkohol. Popio čovjek alkohol. Ma nema, to je čovjek, nema za njih salameta, vidiš ga pije. Popio čovjek alkohol, nema za njih salameta. Kakav taj čovjek neće nikad izbaviti. Ko je rekao da se neće? Ko ti je to rekao? Kazna za pijenje alkohola jeste bičevanje, dobio 80 batina i ne smije se više obijati. Prestane s tim Allah Đelešanu mu oprosti. Nemoj ga bacati u provaliju, ima spasa za njega. Ima spasa, pomozi čovjek. Vidi čovjek počinio drugu vrstu kak kaki nema njemu nikakvog selameta. Kaki neće, on nema njemu nikakvog se Kada je ovaj zagarantovan mu džennet. Isto da je on onih Navešću vam primjer. Da znači, čovjek počini neki od, recimo, mekruha. Da znači, čovjek počini neki od mekruha. Ili recimo od neki od grijeha koji se ne ubrajaju u, recimo, u ubikatu, u teške ili velike grije, Ne ubraja se u teške velike grije. Recimo čovjek možda jede lijevom ruku. Iako treba musliman da jede desnom ruku da Allah Allahu ime i mi slično. Ali on jede lijevom ruku, eto, naučio tako, šta ja znam naučilo ga treba rezati nožem desnom rukom, a lijevom rukom jede, ljuškom jede lijevom rukom. I vidi čovjeka je tu. Dragi ti Allah, vještavaj te. On još nije naučio da treba jesti desnom rukom. Maša Allah. Ma pa ko se to rodio naučen? Ma pa ko si ti da uopće tako ljude oslovljavaš? Je li to bila praksa Allahovog poslanika sallallahu alaihi Nije. Nije. Nego kad je vidio čovjeka da jede lijevom rukom, rekao mu je da jede desnom rukom. Vidio je dječaka ili mladića koji je učio da jede iz sredine tamo, posudi. Rekao mu je, o dječače, jedi desnom rukom. Spomeni Allah u ime, jedi desnom rukom, jedi ispred sebe. Podučio ga je. Podučite ljude propisima Islama. Nemojte prolaziti pored njega. No, ovako ga gleda. Gleda ga kao da je on manji od makovog zrna. Ko ti je to dao za pravo da tako gledaš čovjeka? I tebe Allah stvorio i njega je stvorio. I tebi je naredio da mu robuješ i njemu je naredio. I ti ćeš biti spušten u kabor i on će biti spušten u kabor. I ti ćeš doći na dan polaganja računa i on će biti doveden na, dan polaganja računa. I bit će vam otvoriti samo vaša dobra djela. Tu, diploma zapamtite, nije mjerilo na sudnjem danu. Novac nije mjerilo na sudnjem danu. Ljepota, maša Allah, ja faca, onaj nije faca. Ja lijep, onaj nije lijep. Ja imam skupo cijenu odjeću, a nosi odjeću 10-15 maraka. Maša, on nosi cipera desetak maraka, ja Što si? Ja, faca, sad ja nosim skupo cijene cipere. Koje naravno podeli čovjek i gotovo. Ko da će ponijeti sa sobom mukavu. Da je jedna generacije prije nas žive, nisi imali nikako cipera, pa bir bolji od nas. Bir bolji od nas. Nemojmo se ponositi nad ljudima time što nam je Allah dao neke, neke od svojih blagodati na, na uživanje i mi sad pravimo se mi smo nešto bolji od drugih ljudi, ne. Ako vidiš da čovjek nešto ne zna, poduči ga. Nemoj ga smatrati, gotovo nema za njeg salame. Tako i pogriješio, brate mili. Ima način da ga posavjetuješ. I nemoj kazat nema za njeg izlaza, ima izlaza. Allah oprašta šir ako se pokaje, da neće oprostiti čovjeku koji se bavi kamatom ako se pokaje, da neće oprostiti onom koji nije bio poslušan roditeljima ako pa počeo slušati roditelje, da neće oprostiti onome koji je popio alkohol pa prestao piti alkohol i tako dalje. Ili čovjek počinio zinalu. Allah, ovaj čovjek nema u džahennem odmah. Naravno, zinaluk je tež, veliki grijeh, gotovo. Zna se težina tog grijeha. No međutim, čovjek počinio grijeh. Pokajao se Allahu te ga, ta'ala, Allah Želešanu ćemo mu oprostiti ako se bude pokajao Allahu Želešanu. Oprostit ćemo mu Allah Niste mogli počiniti grijeh ako se pokajete da vam vaš gospodar ne može oprostiti. Allah oprašta šir, najveći grijeh koji ako čovjek sa njim prosi na sudnjem danu, neće ga prositi nikom. Na sudnjem danu neće ga prositi nikom. Ali Allah Želešanog se čovjek pokaje na, ovom svijetu, prostit će ga sve dok mu duša ne dođe do ugrlo ili dok sunce ne izađe sa zapada. Zbog toga, braće i sestre, požurite ga oprosti svog gospodara i ne gubite nadu Allahu milost. La takne min ne gubite nadu Allahu priliku. Kada tražite od Allaha tabaraka ta'ala, tražite firdevs. Tražite najveći stepen dženneta. Možda vam se vaš gospodar smije zbog vašeg dobročinstva prema roditelju. Možda vam se vaš gospodar smije zbog vaše dobrote prema vašim porodicama. Možda vam se vaš gospodar smije zbog vaše dobrote prema komši. Možda vam se vaš gospodar smije zbog dobrote prema mužu. Zbog dobrote prema supruzi. Zbog dobrote prema prema djeci i tako dalje i tako dalje. Zbog toga ne gubite nadu Allahu milost i uvijek se nadajte onome najboljem Allaha Đelešanu molim nas uvede u žene sa poslanicima.